Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության բանակցային գործընթացի խափանումն է։ Քարորիա պատերազմում հաղթեց հայ զինվորի մարտական ոգին։ Արցախի խորհրդարանի խմբակցությունները կոչ են անում ազատել Լևոն Հայրապետյանին։ Օբաման իր նախագահությունը կավարտի դավաճանելով խոստմանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 70 անգամ։ Բացի իրազեկային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը հարավարևելյան հադրութի ուղությամբ կիրառել է RPG-7 1 արկ տիպի նռնականետ, իսկ հյուսիսարևելյան ուղությամբ զու 23 2 տիպի զենիթային համակարգ 1 կրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 21-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են բանակի կենսագործունեությունը եւ պետական մարմինների կողմից այդ ոլորտում օպերատիվ լուծում պահանջող խնդիրների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Զեկույցներով հանդես է եկել բանակի բարձրագույն հրամկազմի ներկայացուցիչները եւ համապատասխան մարմինների ղեկավարները։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 21-ին երկօրյա այցով ժամանել է Երևան։ Նա հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսօր առավոտյան Լավրովը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իվան Բոլինկինի ուղեկցությամբ այցելել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող Ծիծեռնակաբերդի հուշամալիր։ Լավրովը ցաղկեպսակ է դրել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության անմեղ զոհերի հուշարձանի մոտ եւ ծաղիկներ հավերժական կրակի մոտ։ Այժմին Երևանում ընթանում է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Էդվարդ Նալբանդյանի մամլո ասուլիսը ներազական իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը մասնավորապես նշել է. Ադրբեջանի արկածախնդրությունը լրջագույն վնաս է հասցրել բանակցային գործընթացին։ Ռուսաստանի հետ, Երանախագահով, այլ երկրների հետ մենք փորձում ենք հաղթահարելով Բաքվի կողմից շարունակաբար ստեղծվող խոչընդոտները վերահաստատելով եւ ամրապնդելով 1994-95 թվականների համաձայնագրերով հաստատված զինադատարը համապատասխան պայմաններ ապահովել կարգավորման գործընթացը բնականոն հուն վերադարձնելու նպատակով մենք համակարծիք ենք որ ուժի կիրառումն անընդունելի է եւ բանակցային ճանապարհով կարգավորումն այլ ընտրանք չունի ուժի կիրառման միանշանակ դատապարտումը միջազգային հանրության կողմից հատուկ կարևորություն ունի, որտիսի Բաքուն պատրանքներ չտացի, թե կարող է ռազմական ճանապարհով հարցեր լուծել։ Հանդիպմանը մենք հանգամանալից քննարկեցինք մեր երկրների ղեկավարների միջև ձեռբերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Այդ պայմանավորվածությունները վերաբերում են ինչպես քաղաքական եւ տնտեսական օրակարգին, այնպես էլ մեր պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Մամլասուլիսի ժամանակ Սերգեյ Լավրովն իր խոսքում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի ֆոնին ռուսական կողմը առաջնորդվում է նրանով, որ 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը եւ 1995 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտությունում հրադադարի ամրապնման մասին համաձայնագիրը անժամկետ բնույթ են կրում եւ նախկինի պես կազմում են հակամարտության գոտում հրադադարի հիմքը։ Դա սկզբունքային դիրքորոշում է, որն ամբողջովին համապատասխանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երյակի ընդհանուր մտեցմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ պետք է կարգավորվի բացառապես քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով, ասել է Լավրովը։ Նա կոչ է արել թույլ չտալ հրադադարի պայմանավորվածությունների խախտումներ, ցավակցություն հայտնելով նաեւ ապրիլի սկզբին բռնության պորտկման հետևանքով զոհվածների հարազատներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քարորիա պատերազմում հաղթեց հայ զինվորի մարտական բուքին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հաղթանակը կերտողներից մեկի Նվեր Սիմոնյանի մասին եմ ցանկանում այսօր խոսել։ Նա ընդամենը 25 տարեկան էր։ Աչքի առաջ ունենալով Արցախյան գոյամարտում վիրավորված հորը Նվեր հայրենասիրությամբ բանակի նիվիրյալներ հերոսաբար մարտնչում էին Չնամու դեմ։ Թույլ չտալով որ Չնամին ողբնի Արցախի ծերպազան հողը։ Նվիրի համար ճակատագրական եղավ ապրիլյան 4-րդ օրը։ Խարավոյան եւ Չնամու կողմից գրաված դիրքերում մտնող զարատեխնիկան անհրաժեշտ էր ոչնչացնել, նվերը հանձնարարելով այդ գործը դիպուկ կրակոցով ոչնչացրեց այն։ Տեղակայված լինելով որ Չնամի ֆիքսել էր իր գտնվելու վայրը, չի նահանջել, փորձել է խփել եւս մեկ զարատեխնիկա։ Երբ ականանդվի պայթունից ստանում է դեկորային վնասված Արցախի եւ Օրվայինի շրջանում։ Նվեր Արիաբազը ողում է փոքր եղբոր գրկում, ով անտեսելով որ գտնում է բաց տեսադաշտում ճշնամու կրակահերթի տակ օգնության հասնում, բայց եղբորն օգնելու բոլոր ջանքերը ապարժուն են, վերքերը մահացու են։ Նվեր Սիմոնյանը իր ծառայության ընթացքում պարգևատրվել է Քաջարի մարտիկ, հայոց բանակի գերազանցիկ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի լավագույն զինվոր մարտիկ մեդալներով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելի ցուսաբերած արևության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պաշտպանության բանակի հետախույզ դիպուկահար ավակ սերժանտ պայմանագրային Նվեր Սարոյի Սիմոնյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Նա մեր հիշողության մեջ կմնա այնպիսին ինչպես մարտի ժամանակ էր, համարձակ, աննուկուն զենքը ձերքին։ Կավասեր գյուղից Արցախյան գոհամարտում զոհվել են 24 ազատամարտիկ։ Այդ ցուցակը համալվեց եւս մեկով։ Նվել Սարոյի Սիմոնյանով։ Փառք մեր բոլոր հերոսներին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ազգային ժողովի երեկվա լիակում արնիստին օրակարգային հարցերը քննարկվելուց հետո հարցերի եղան կառավարությանը։ Հարց ու պատասխանին հետևել է նաև մեր գործընկեր Բելլա Լալայանը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթուղթը հակամարտության ղեկավարման հնարավոր զարգացումները հնչած հարցերի առանցքում էին։ Պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանի հարցը քարորիա պատերազմից հետո նորից քննարկումների հարթակ բերված մադրիդյան սկզբունքների մասին էր, որն այդ սկզբունքների վերաբերյալ Արցախի պաշտոնական դիրքորոշումը հարցինի պատասխան արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը նշեց, որ որևէ բանակցության մասին խոսելու նախապայմանը ամենից առաջ բանակցությունների սեղանի շուրջ շուրջ Արցախի վերադարձն է։ Բանասյան գործած ասելով մենք հասկանում ենք նրա բոլոր փուլերը, որոշակի գաղափարներ առած քաշելը, ընդհանուր բանասյան փիլիսոփայության մշակումը, այդ ձեռբերված պայմանավորվածությունները եթե հնարավոր լինում, համատեղ քննարկում, համաձայնություն եւ ինչու՞ չէ, եւ նաեւ կիրառում, այսինքն կյանքի կոչելը։ Քարորյա պատերազմի ընթացքում հայտնաբերված խալների, բաստողումների եւ առաջկա անելիքների մասին падգամավոր Հովիկ Ջիվանյանի հարցին պատասխան Արցախի վարչապետ Արայք Հարությունյանը նշեց. Եթե ասեմ սխալներ չենք ունեցել, դա արդեն ինքը սխալ է, ոչ թե սխալներ ենք ունեցել, բազմաթիվ սխալներ, բաստողումներ, պետք է դասեր քաղենք եւ ծրագրերը փոփոխվելու եւ հանուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի փոփոխությունը լինելու, առաջնահերթությունները արդեն մենք միասին ենք ընտրելու, մենք ապացուցեցինք ազգով հաջողվի մանավանդ արաբաղցիները, որ պատրաստ են կյանքի գնով, չգիտեմ ունեցվածքով կլինի, թե առողջության հաշվին կլինի, անեն ամեն ինչը հանուն մեր երկրի։ Եվ պետք է դա շարունակել։ Եթե խաղաղություն ես ուզում, ապա պատրաստվիր պատերազմին, այս կարգախոսն առավել արդիական է հենց այս օրերին։ Ճշնամին լռել է հրադադարի մասին բանավոր պայմանավորվածությունը որևէ երաշխիք չէ կայուն խաղաղության համար, եթե սահմանից այն կողմ դավադիր ունենք ճշնամինը, որը այս քարորյա պատերազմում որպես թիրախնդրեց ու հրթիռակոծեց նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Իսկ դա նշանակում է, որ խաղաղ բնակավայրերում պետք է միշտ պատրաստ պահել ապաստարանները, ասել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պետ հետ Արթուր Հարությունյանը քաղաքացական պաշտպանության բնակավարի վրա ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի, որտեղ նոր զենքի զնատեխնիկայի օգտագործման հետևանքով մենք հաղագին հանրիկներ ունենք նույնպես։ Այս պայդրությամբ բազմապրանական շենքերի մկուղային հարկերում աշխատանքներ են գնում, որպեսզի դրանք օգտագործեն միայն ու միայն որպես ապաստարաններ։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ապրիլի 21-ին ընդունել է Հունաստանի համապոնտական դաշնության պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Խրիստոս Դիմիտրիոս Տոպալիդիսի գլխավորությամբ։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի նախագահը կարևորել է հայ եւ հույն ժողովուրդների միջև տարավոր բարեկամությունը, նշելով, որ միևնույն պատմական ընդհանուր անցյալը եւ մշակութային հարուստ ավանդույթները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ապագա համատեղ ծրագրերի իրականացման համար։ Աշոտ Ղուլյանը հյուրերի խնդրանքով ներկայացրել է ապրիլի 2-ից 5-ը Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին ծավալված ռազմական գործողությունների նկարագիրը եւ անդրադարձել դրանց հետևանքներին։ Շնորհակալություն հայտնելով ազգային ժողովի նախագահին ջերմընդունելության համար Հունաստանի համապոնտական դաշնության նախագահ Քրիստոս Դիմիտրիոս Տոպալիդիսը ընդգծել է, որ համապոնտական դաշնությունը պատրաստ է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին եւ հույս է հայտնել, որ խնդիրը կլուծվի միմիայն խաղաղ ճանապարհով։ Ամփոփելով հանդիպումը խորհրդարանի ղեկավարն այն որակել է որպես հեռանկարային ազգային փոխգործակցության սկիզբ։ Արցախի խորհրդարանի խմբակցությունները կոչ են անում ազատել Լևոն Հայրապետյանին։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվորեչյան դատարանը հրապարակել է հայտնի գործարար եւ բարերար Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ դատավճիռը, մեղադրելով նրան Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 159 հոդվածի 4-րդ կետով եւ դատապարտելով 4 տարվա ազատազրկման։ ազատ Արցախի խորհրդարանի պատգամավորական խմբակցությունները իրենց անհանգստությունն են հայտնում Լևոն Հայրապետյանի ներկայիս առողջական ցանր վիճակի կապակցությամբ։ Լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս նրա մոտ հայտնաբերված հիվանդությունների ցանկը՝ քաղցկեղ, շաքարային դիաբետ, արյան հիպերտոնիա, հետինսուլտային վիճակ, որը բանտային պայմաններում սպառնացող վտանգ է նրա կյանքի համար։ Լինելով հայրենասեր եւ իր ժողովրդի արժանավոր զավակ, Լևոն Հայրապետյանը տարիներ շարունակ Արցախում իրականացրել է բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր, նպաստելով հայրենի երկրի զարգացմանը։ Նրա գործունեության մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցրել նաեւ հայ-ռուսական բարեկամական կապերի ամրապնդումը։ Հաշվի առնելով Լևոն Հայրապետյանի օրեսօրվա տարածող առողջական վիճակը, ԼՂ ազգային ժողովի պատգամավորական խմբակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններին հորդորում են մարդասիրական վերաբերմունքից ելնելով գործող օրենսդրության շրջանակներում վերանայել կալանքի պայմանները, օբյեկտիվ վերակնությամբ էապես մեղմել սահմանված պատիժը եւ ազատ նրան։ Հայտարարությունը ստորագրել են ԼՂՀ ազգային ժողովի հայրենիք, ժողովրդավարություն, դաշնակցություն, շարժում 88 եւ վերացնունդ խմբակցությունները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման 1915 թվականի հայկական կոտորածներին նվիրված իր ամենամյա ուղերձում կրկին տեղի ունեցածը չի անվանել ցեղասպանություն, հաղորդում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Ըստ էության նախագահ Օբաման իր նախագահությունը կավարտի այնպես, ինչպես սկսել էր, զիջելով Թուրքիայի ճնշմանը եւ դավաճանելով իր խոստմանը, ասել ճշմարտությունը հայոց ցեղասպանության մասին։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Նրա խոսքով հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի ճնշմանը հակազդելու, ինչպես նաև Անկարայի եւ Բաքվի կողմից հակահայկական ագրեսիայի դեմ հանդես գալու հարցում Օբամայի ցանկության բացակայությունը շատ վտանգավոր է, քանի որ այդ որոշումը դրդում է Էրդողանին եւ Ալիևին մեծացնել լարվածությունը եւ հայերի դեմ լայնամասշտաբ արյունալի գործողություններ սկսելու իրական ռիսկ ստեղծել։ Նշենք, որ հայոց ցեղասպանությունն ԱՄՆ-ում ճանաչել է նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը 1981 թվականին, ինչպես նաև ԱՄՆ կոնգրեսը 1975, 1984 եւ 1996 թվականներին։ Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության падգամավոր Կարո Փայլանը խորհրդարանում ելույթի ժամանակ հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է խորհրդարանական հանձնաշահով ստեղծել ու հետաքննել 1915-ին Օսմանյան Թուրքիայի խորհրդարանի հայ падգամավորների կոտորածը։ Կարոփ Հայլանը խորհրդարանի ամբիոնում ելույթի ժամանակ մեկ առ մեկ նկարներով ցույց է տվել 1915-ին կոտորված հայ պատգամավորների լուսանկարներն ու թվարկել նրանց անունները։ Առերեսվելը նշանակում է լավանալ։ Այս թեման քննարկելու միակ վայրը հենց Թուրքիայի խորհրդարանն է։ Ի նշան կոտորված հայ պատգամավորների հիշատակի նրանց հետ տեղի ունեցածի հետ կապված պետք է հանձնաժողով ստեղծվի։ Բոլորի հիշատակի առաջ հարգանքով խոնարհվում եմ, ասել է Կարո Փայլանը, վերջում հայերենով ավելացրել Աստված իրենց հոգին լուսավորի։ Մարզասերների համար Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը հույս է հայտնել, որ այս անգամ Դորտմունդի Բորուսիային կհաջողվի հաղթել Գերմանիայի գավաթի խաղարկությունում։ Դորտմունդցիները Գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակչում առավելության հասան Բերլինի հերթայի նկատմամբ, իսկ Մխիթարյանը խփեց իր թիմի վերջին գոլը հաշիվը դարձնելով 3-0։ Հուսով եմ այս անգամ կստացվի նվաճել Գավաթը եւ Բավարիայի դեմ եզրափակիչ խաղում էլ գոլի հեղինակ կդառնամ, ասել է Մխիթարյանը։ Գավաթի խաղարկության եզրափակչում Բորուսիան կհանդիպի Մյունխենի Բավարիային։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևմտի անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 8 ցելսիուսը 18-ից 23 աստիճան, տաքություն։ թվական ծրագիրն ավարտվեց